Sonra Buxar Rəhmullah buyurur, Bəb fadlıl işə fil cəmə. Sonra Rəhmullah işə namazının fəzilətinə toxunur. O da cəmaatla qılınan işə namazını. Və burada Rəhmullah <clears throat> Əbu Hureyra radiyallahu anh rivayətini getirir. Və Əbu Hureyra da <clears throat> tanıyırsınız kimdir? Məşhur sahabidir. Və Əbu Hureyra rivayətləri gələndə müsəlmanlar o saat götürməlidirlər. Ne üçün? Çünki Peyğəmbər s.ə.v dua edib ona ki, Allahım Əbu Hureyran hifsin qüvvətli və gəlib onda haçan deyir, gəlib şikayət edir ki, ya Rasulullah, bəs ə, e, bəzi hərdən artıq çaşıram, bəzi hədisdən hifsim zəiflik hiss edirlər. Deyir ki, e, çiyinli atan bir əski olur, deyir, at qabaq var. O da atıb qabağına, Və Peyğəmbər salsı dua eləyir. Və sonra deyir, götür o əskini, sıx sinəvə. Və götürür, sığır sinəsinə vələt yanır bir müddət. Abu Hurayra deyir ki, ondan sonra heç nə yandan çıxmırdı. Hətta sahabələr yoxlayırlar bir neçə ildən sonra keçən hadisələri. Görürdülər ki, necə Rasul salsın deyib, o cürdə deyir. Və bu Hureyranın gələn hədislər o saat götürməlidir. Çünki Peyğəmbər salsın dua eləyib. Amma qeyrisinə hələ dua eləmir. Və həmçinin dua olunur ki, möminlər Əbu Hureyranı sevsinlər. Hər şey yoxdur ki, mömin Əbu Hureyranı sevər inşallah. Çünki Peyyambar salsı dua eləyib axı. Elə də Və sonra rəhməhullah, yəni ondan gəlir hədis, onun şək yoxdur səhiyyiliyində Peyyambar salsından. Və deməli, münafiqlər üçün ən ağır namaz sübhlə işə namazıdır. Ən münafiq hansı ikiyüzdür, hansı ki qəlbində küfrü daşıyır. Amma <clears throat> şərən İslamdır. Yəni şərən deyirəm, yəni bayır İslamdır. İçi isə küfür. Və iç əgər küfürsə, bayır İslamsa, bu fayda verməyəcək bu İslam. Çünki bayırda İslam olsa, daxildə olmasa heç nə. O bayırın bir qiyməti yoxdur. Bayır qiymətlənir daxillə. <clears throat> nə qədər daxil yaxşı olsa, O da bayır qiymətli olacaq Allah yanında. E, deməli, hədisdə deyir ki, ən ağır namaz münafiqlərə fəcrlə, sübhlə işə namazıdır. E, və əgər insanlar bilsəydi, onlarda necə savab var, e, burada misal çəkilir, vələ havva, vələv habva, yəni uşaq ki, tutursa nə, amma istəyir əlvi itələsin, elə getmək istəyir elə qabağa. Sən qoymursan, bax, o cür gələrsiz yəni demək istəyir. Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Cəmaat namazı əlbəttə. E, yəni işə namazına necə uşaq o qoymayanda əlini belə itələyir, gəlmək istəyir elə qabağa. Görsəydiniz onda nə səbəb var? Bu cür gələrdiniz. Siz qoymasaydılar da yenə istəyərdiniz gəlib gəlməyə. E, və sonra Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, artıq mənə İstədim mən əmr edən müəzzinə və iqama versin. Sonra birinə əmr edim, imam diyansın cəmaata. Sonra bir dənə də odun götürüm, məşəl, oddan. Yandırım onların evin ki, hansılar ki, cəmaat namazına çıxmırlar. Lakin istədim, düzdür, eləmədi. Ona görə Ali bin Əbi Talib radiyallahu anh xavaricləri İslamın bəlasını e, keçmiş və indiki yandıranda siz indikilər fərqlənir o birislərdən, oxşayırlar. Onlar da öl. E, yandıranda dedi ki, İbn Abbas ona ki, radiyallahu anhuma, dedi ki, bəs belə etmə, bəs e, Peyğəmbər sallallahu deyib ki, Allahın azabı azab verməyir. Əli bin Abi Talib onda bilir bunu, eşidir, yanır. Düzdür, o xavaricilər yandır və ələvilər yandırır, hansı ki, şirdirlər onun barədə, deyirlər Allahdır və s. Allahlıq sifətləri var Əlidə. Bəli, Əli bin Abi Talib onları yandırır, heç olmaz, xavaricləri də öldürür. Aydındır, nəhamətdə. E, deməli, e, hədis bəyənləyir, ümumiyyətlə, sübhlə işə namazı məqamı ki, o birisi namazlardan fərqlənir. Birinci nə üçün? Ağır namazlardır bunlar. Xüsusən iman zəif üçün. Suluq vaxtıdır, yəni yorulunsul, yorulur insan, istirahat demək istəyir. Və xüsusən bu namaz onlar üçün çox ağırdır. Baxmayaraq münafiqlər qılırdılar, lakin ağır-ağır. Ona görə Allah Subhanahu taala da bu barədə buyurur: "Və la yatuna salata illa wa hum kusala." Tövbə surəsi məşhur bəzilərində 54-cü ayə e, deyir, onlar namaza gələrlər təmbəlliklə. Və burada deyilmədi, ümumən namaza. Amma xüsusən işə də, fəcrdə bularsınlar müsibət olar, bəla. Və e, hədis göstərir, ümumiyyətlə, həm sübhün, həm işanın fəzilətin ki, onlar üçün müəyyən məqam var. Yəni, onların məqamı müəyyən cəhətdə, müəyyən tərəfdən baxanda fərqlənir orucu namazlardan. Orucu namazlar layiq olmaqdan bu namazlardan xəsandır biraz qılmaq. Bunlar biraz ağırdır. Və həmçinin göstərir ki, cəmaat namazının yəni, vacibliyi e, o vaxt ki, Peyğəmbər salsın deyir ki, artıq istədim, belə edəm. O sonra rəhəmullah buyurur, bəb isnəni fəmə fəvqəhə cəmaatun. İki nəfər və ya daha çox adam varsa artıq cəmaatdır. Yəni iki nəfər cəmaatdır artıq. Yəni iki nəfər süsə, Artıq cəmaat namazı sayılır, namaz qılsın. Evdə, lap istəyir məsciddə. Aydındır, iki nəfər artıq varsa cəmaatdır. Və burada rəhəməllah Məlik ibn-i Hüveyrisinin rivayətini gətirib, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər namaz vaxtı gəlsi, gəlsəz, sükut, sükut üçün azan verin və iqamə verin, sonra 200-dən biriniz imam diyansın, böyüyüz. Burada böyüyüz ola bilsin yaşdadır, ya elmdədir, ya hirsdədir, ya məsələn sünnədədir, tətbiqdə, tabi olmaqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dərəcəsində. Yəni bu hədis göstərir ki, iki nəfər cəmaat düzdür bu məsələdə xüsusən ixtilaf ediblər, xüsusən məhzəblər. O xüsusən də cümə namazında. Deyiblər ki, bəs bəzilər deyiblər cümə namazı ancaq qılmaq olmaz. Bəzi laf hissələr də iki nəfər düzdür cəmaat namazı. Deyiblər ki, cümə namazında yox, cümə namazını qılmaq üçün gərək adam çox olar. Və bəzilər başlayıblar, ixtilaf ediblər rəqəmdə. Bəzilər deyiblər 12 nəfər olmalı lazım. Bəzilər deyiblər 40 nəfər. Və bəzilər deyiblər heç olmasa biraz belə çoxlu adam olmalıdır, say qoymayıb. Və s. və s. Lakin səhib budur ki, əgər iki nəfər cəmaatsa, deməli cümə də qıla bilərlər. Xutbə aiddir. Dəlil əlbəttə, dəlil yoxdur dəlil yoxdur ki, cəmaat 40 nəfər olmalıdır. Bir şafilər deyir. Aydındır və ya məsələn 12-lər 12, yəni mən yalnız maliklər deyirsə həmbəllər və hənəfilər, Allah yandan çıxarsa olar. Yəni, xulasa onlar hamısı say qoyub və lakin səyi budur ki, yəni bu barədə say dəlil yoxdur. 2 nəfər cümə namazını qıla bilər. Biri xütbə versin, xütbə biri qalxacaq xütbə verəcək. E, indi xütbə verməyə çox elm də lazımdır, xüsusən iki nəfər üçün. Xüsusən də məsələn, tutaq ki, kənd yerindəsən və ya kənd yerindəsən, tutaq ki, lab adam çox tutaq ki. Lakin kənd yerindəsən, indi elm yoxdur, heç kəs cümə namazı qılmasın. Yox, xütbə verməyə indi şəhət deyil, belə danışırsan, məsələn, çıxıb. Laf gördün, heç kəs yoxdur, tutaq ki, kənddəsiniz, məsələn. Yəni, yerdəsiniz, cümə namazı qılmaqsınız. O sizi məhrum eləməsin cümənin namazından. Bir nəfər söksün, Allah heç nəməsin, heç olmaz. Qalxsın, xütbəyində heç olmaz. İndi yoxdur da. Bismillah, elhamdülillah, Rabbil ələmin, biraz müqəddimə etsin belə. Sonra başlasın ki, bir dənə ayədən ayə desin, məsələn, və ya hədis desin, yanındadır bir şey varsa. Və ya desin ki, insanlar, müsəlman, müsəlman qardaşlara belə olmaq lazım, belə. Elhamdülillah, Rabbil ələmin. Qutarda otur, <laughs> azan ver, şey, iqamə ver, namazı qıl. Amma cümə namazı qıl. Yəni, bu təbii onlara aiddir ki, o kənd cəmaatdır. Hə, amma qaldı ki, e, məsələn, iki nəfərdir, düzdür, bunlar hələ deyil. Bunlar vacib deyil, ancaq qıla bilərlər. Hə, yox, orada lazım deyil cümə namazı qılmaq. Yox. Cümə namazı, məsələn, tutaq ki, kənddə iki nəfərdir. Adam, iki nəfərdir. Məsələn, yaxın kəndlərdir, yoxdur. Qıla bilərlər, heç olmaz. İnşallah. Aydın, amma məsələn, belə indi o deməkdir ki, üç tək, indi burada məsələn, üç tək deyirsən, iki nəfər var, cümləyə gəlin, məsələn, orada cümlə namazı yox. Çünki ümumiyyətlə, şəhər, kənd yerlərində cümlə namazları mərkəz namazlarda qılınır, mərkəz məscidlərdə. Bəyənilmir, balaca məscidlərdə, məhəlli məscidlərdə cümlə qılası, hər məsciddə. Cümlə qılınmalıdır mərkəzi yerlərdə. Aydındır, çünki müsəlmanlar hamı çox yoxsun bir yerə. Bunu Yo, riya kimi yox, ümumiyyətlə indi imam, indi qardaşlarımız bir-birini tanıyırlar da. Bir də tanımasalar ha. O biraz yaxşıdır ki, mən səndən çox biləm. Biraz da soruşmaq olar, nə qədər bilirsən. Hə. hə. Üç dənə cümləni tərkləmək səbəbsiz. Yəni, qəlbi bağlanır da artıq evet, qəbul oluna bilər. Yəni, möhürlərin yəni, artıq zəlaltı gedir adam. Yəni, iman zəifliyir. Möhür yəni peçat. Aydındır? Bəli, Allah bilir.